Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 20-ն է, տարվա 51-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1816 թվականի հենց այսօրը Հռոմի Teatro Argentina թատրոնում կայացավ Ջոակինո Ռոսինիի Սևիլյան Սապրիջ նշանավոր օպերայի առաջնախաղը։ 1872 թվականի այսօրը Նյու Յորքում բացվեց Մետրոպոլիտեն թանգարանը, որը Միացյալ Նահանգների ամենահարուստ գեղարվեստական հավաքածու ունեցող թանգարանն է։ Թանգարանը գտնվում է Նյու Յորքի կենտրոնական զբոսայգում, մասնաճյուղը Fort Tryon զբոսայգում։ Թանգարանի հավաքածուն հիմնականում ստեղծվել է թանգարանի նվիրաբերված մասնավոր հավաքածուներից։ Այժմ թանգարանի ֆոնդերի քանակը անցնում է 3 միլիոնը, իսկ ցուցասրահների ընդհանուր մակերեսը 130 հազար քառակուսի մետր է։ Բացի մշտական ցուցադրության սրահներից թանգարանում առկա է նաև ժամանակավոր ցուցադրություններ փոփոխվող ցուցահանդեսներով։ Տարեկան մետրոպոլիտենը այցելում 5 միլիոն մարդ։ Մետրոպոլիտեն թանգարանում բարբերաբար հրատարակվում են The Metropolitan Museum of Art Bulletin եւ Calendar of Events-ը։ 2014-ից 15 թվականներին Հայաստանի պատմության թանգարանը մասնակցել է մետրոպոլիտեն թանգարանում բացված Ասորեստանից մինչև Իբերիա մարտցամաքների քարողիներով դասական դարաշրջանի աշալույսին միջազգային ցուցահանդեսին, որտեղ ներկայացված են եղել 300 նմուշ։ Հայաստանի պատմության թանգարանը ցուցահանդեսին ներկայացրել է արժեքավոր վկայության առանձնահատուկ կարևորություն ունեցող ուրարտական արվեստի 9 բացառիկ նմուշ։ 1988 թվականի հենց այս օրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի իշխանությունները պաշտոնապես հայտարարեցին ադրբեջանական խորհրդային հանրապետության կազմից դուրս գալու եւ հայկական խորհրդային հանրապետության միանալու իրենց վճռի մասին եւ փոխհամաձայնության խնդրագրեր ուղարկեցին Երևան եւ Բաքու։ Դրանով փաստորեն սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը։ Այս պահանջին ադրբեջանական պատասխանը Սումգայիթի ու Բաքվի ջարդերն էին։ Երևանում ու Արցախում անկախության պահանջով փողոց էին դուրս եկել 100 հազարավոր քաղաքացիներ երբեմնի հայկական Նախիջևանի ճակատագիրն ու ադրբեջանահայերի ջարդերի մասին լուրերը Ստեփանակերտի ու Երևանի փողոցում միայն մեկ տրամադրություն էին առաջացնում՝ ազատ ու անկախ Արցախ եւ Հայաստան։ Համազգային հանրահավաքներին հաջորդեց 1991-ի դեկտեմբերի 10-ի հանրակվեն։ Ընտրողների 99.8%-ը կողմ էր Ադրբեջանի կազմից դուրս անկախ պետության ստեղծմանը։ Անկախացումը եղավ սովետական օրենսդրությանը համապատասխան։ այսօրը ծնվել են 1844 թվականին ավստրիացի ֆիզիկոս վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնադիրներից Լյուդվիգ Բոլցմանը։ Նրա հիմնական աշխատանքները վերաբերում են մոլեկուլային ֆիզիկային, ջերմադինամիկային եւ ճառագայթման տեսությանը։ 1907 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր Հովանես Մամիկոնյանը։ 1921 թվականի փետրվարի 29-ին է ծնվել հայ օպերային երգիչ բարիտոն Միհրան Երկաթը։ Միհրան Երկաթը ծնվել է Կոստաննու Պոլսում։ 1923 թվականին նրանց ընտանիքը տեղափոխվել է Եգիպտոս, բնակություն հաստատել Ալեքսանդրիա քաղաքում, որտեղ էլ հենց նա ստացել է իր երաժշտական կրթությունը։ 1940 թվականին ավարտել է Վերդիի անվան երաժշտական դպրոցի երգեցողության բաժինը։ 1941 թվականին նա առաջին անգամ հանդես եկել Կահիրեի արխայական օպերայում մի քանի դերով։ 1948 թվականին նա եկել է Հայաստան եւ ընդունվել Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոն որպես մեներկիչ։ 1926 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի գրող եւ դրամատուրգ Ռիչարդ Մեթսոնը։ 1938 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ եւ թարգմանիչ Միքայել Ախտյանը։ 1951 թվականի այսօրն է ծնվել բրիտանացի քաղաքական գործիչ Մեծ Բրիտանիայի 74-րդ վարչապետ Գորդեն Բրաունը։ 1967-ի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի ռոք երաժիշտ, երգերի հեղինակ եւ նկարիչ Կուրտ Կոբեյնը։ Կուրտ Կոբենը հայտնի է որպես Նիրվանա խմբի վոկալիստ։ 1980 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբ รา համը։ 1988-ի այսօրն է ծնվել Ցակոմով Բարբադոսցի ամերիկյան նշանավոր երգչուհի Ռիհաննա։ Այսօրը տոնում են Համաշխարհային տոնացույցում այսօր սոցիալական արդարության օրն է, որն ընդունվել է 2007 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Այսօր փետրվարի 20-ն է, տարվա ավարտի մնաց 314 օր։